بسم الله الرحمن الرحيم وأما بيان ما ينقض المسح على الجبائر وبيان حكمه إذا انتقض فسقوط الجبائر عن برء ينقض المسح yetib kelganimiz shu masx bobi o'tayotgan edi. Masx ikki xil masx haqida gaplashdik. Biri o'sha tahorat olganimizda oyoq kiyimlarimizga mahsi etik kabi oshig'ini berkitib turadigan charm oyoq kiyimlarga mas tortishlikni hukmlarini o'rganib bitdik. Endi ikkinchisi e, bir siniq yo yara chaqa bo'lsa badanda o'shani ustiga baylab olingan gipsmidi yo e, boshqa baylangan bintmidi shunga o'xshagan narsalarga tahorat qilganda mas tortishlik haqida gap bo'layotgan edi. O'shani davomi o'sha jabira deyiladi, yara ustidagi, siniq ustidagi boylangan narsa. O'sha jabiraga masx tortishlikni nima sindiradi? Jabiraga masx tortdingiz. O'sha masxni nima sindiradi? Va o'sha sinsa uni hukmi nima bo'ladi? Mana shu to'g'risida bunga bir og'iz javob berilyapti. Fasuqutul jabairi ambur'in yanqudul masha. O'sha jabiralarni baylab olingan latta, bint, gipslarni yara tuzalganligi sababli tushib ketishligi mashni sindiradi. Ya'ni e, masx masalan mahsimizni mashi bir kecha kunduzdan keyin sinardi endi oyog'imizni yuvishimiz kerak edi shundaymi agar musofir bo'lsak 3 kecha kunduzdan keyin mahsini yechib oyoqni yuvish kerak edi bu yara ustiga baylangan narsani mashi modomiki yara tuzalmas ekan u narsaga mahs tortsa bo'laveradi masalan 10 kun davom etadimi 1 haftami 1 oymi farqsiz masalan gips qilib qo'ysa oylab turadi-ku oylab masx tortilaveradi demak. Ana shu e, uni bir kuni yo'q ekan. Belgilangan falon kundan keyin yuvish kerak oyoqni yo qo'lni degan gap yo'q ekan. Agar u yara ustiga bog'langan narsa bo'lsa, o'shanga yara tuzalguncha demak masx qilinaveradi. وجملة الكلام فيه أن الجبائر إذا سقطت فإما أن تسقط لا عن برء أو عن برء وكل ذلك لا يخلو من أن يكون في الصلاة أو خارج الصلاة فإن سقطت لا عن برء في الصلاة مضى عليها ولا يستقبل وإن كان خارج الصلاة صلاة يعيد الجبائر إلى موضعها ولا يجب عليه إعادة المسح وكذلك إذا شدها بجبائر أخرى غير غير الأولى بخلاف المسح على الخفين إذا سقط الخف في حال الصلاة أنه يستقبل وإن سقط خارج الصلاة يجب عليه الغسل والفرق أن هناك سقوط سقوط الغسل لمكان الحرج كما في النظر فإذا سقط فقد زال الحرج وها هنا السقوط بسبب العذر وإنه قائم فكان الغسل ساقطا وإنما وجب المسح والمسح قائم وإنما زال الممسوح كما إذا مسح على رأسه ثم حلق الشعر أنه لا يجب عليه إعادة المسح وإن زال الممسوح كذلك ها هنا Xo'p, endi o'sha masx yara ustiga bog'langan narsalarga masx qilish to'g'risidagi so'zni xulosasi shuki, o'sha jabiralar tushib ketsa, baylab qo'ygan narsamiz, masalan, qog'oz yopishtirib qo'ydik, o'sha yopishtirgan qog'ozimiz tushib ketadigan bo'lsa, yo yara tuzalgani uchun tushib ketadi, yoki tuzalmasdan tushib ketishi ham mumkin. O'sha bo'shab tushib ketishi ham mumkin. Tagidagi yara hali yara holida turgan bo'ladi. Mana shularning hammasi ikkovi holat ham yo namozni ichida bo'lishi mumkin, namoz ichida tushib ketishi mumkin yo namozdan tashqarida tushib ketishi mumkin. Hali baylab qo'ygan narsamiz. Xo'p, endi agar tuzalib tushib ketgan bo'lsa, namozni ichida. unda lo'an burin ekani, lo'an burin tuzalmasdan tushib ketgan bo'lsa, namozda turgan holda yara ustidagi narsa tushib ketdi, lekin yara hali tuzalmagan o'zi. Bu holatda namozni davom etaveradi. Haligi baylab Э, biz masx tortgan narsamiz tushib ketgan. Biz endi namozimiz buzilmaydi, davom etaveradi namozxon namozini yangidan boshlamaydi. Endi agar namozdan tashqaridagi holatimizda tushib ketsa, haligi bog'langan narsa. Unda o'sha e, bog'langan narsani o'zini o'rniga yana qaytib bog'lab qo'yadi. Yana qaytib masx qilish shart emas. Tuzalmasdan tushib ketgan bo'lsa. avval masx qildingiz, o'sha narsangiz tushib ketgan bo'lsa, yana baylab ko'rasiz, ustidan yana bir masx qilib qo'yish shart emas. Shuningdek, e, o'sha jabirani ustiga yana boshqa jabiralar ham, birinchisidan boshqa jabiralar ham bog'lagan bo'lsa ham, ya'ni bog'ladingiz, masx tortdingiz, ustiga yana bir qator o'rab oldingiz bir latta bilan. Endi uni ustiga alohida yana masx tortishingiz shart emas. Ammo mahsimizga masx tortganimizda agar e, mahsi tushib ketsa, mahsi yechilib ketsa oyoqdan yo tagi tushib qolsa deylik. Namoz holatida agar shunday bo'lsa, biz bu mahsiga mas tortib namoz o'qiyotgandik. Namoz holda tushib ketadigan bo'lsa yo yechilib ketadigan bo'lsa nima bo'ladi? Albatta namoz boshqa boshlab boshidan o'qiymiz. Agar namozdan tashqarida o'sha mahsimiz yechiladigan bo'lsa, oyog'imizni yuvib olishimiz vojib bo'ladi. boshqa yoqlarimiz yuvilmaydi agar tahoratimiz bo'lsa. Wal farqu anna hunaka al ghasl li al haraj. Kama fil naz. Farq bu yerda shundayki e, mana bu mahsi kiyganda e, nima uchun oyog'imizni yuvmaymiz? Yuvishlik soqit bo'lishligi chunki oyoqni yuvishlikda qiyinchilik bor. Masalan, yetishlikka o'xshagan. yechib, yuvib kiyganingizni bandaga qiyinchilik bor. Shariatimiz shunga yengillik berib, yo yuvmasdan mas tortib qo'yaver, avval yuvib kiygan bo'lganingdan keyin deb bizga ruxsat berdi. Endi agar e, u o'zi yechilib ketgan bo'lsa u mahsi, demak uni yechishlikdagi qiyinchilik yo'q oldi endi. E, yuvib oyoqni yuvishimiz kerak bo'ladi-da. Yechishlik qiyinchiligi o'zi yo'q oldi. Endi mana u yaramiz ustiga bog'langan narsani ustiga mas tortar ekanmiz. o'sha bog'langan narsa tushib ketsa, e, bir uzr sababli. Masalan, uzr turibdi, haligi kasal turibdi, lekin ustidan tushib ketdi. Unda o'sha uzr turgandan keyin e, yuvishlik ham soqit bo'yicha turadi. Mahsini esa oyoqni yuvardik, lekin hali tuzalmagan yana ustidan qog'ozimiz tushib ketsa, unda o'sha tuzalmagan yarani yuvmaymiz chunki uzr turibdi-da bu yerda, o'sha kasallik turibdi. Nima qilishlik kerak endi unda? O'sha tushib ketgandan keyin yangi bog'lab olamiz, o'shani masx qilish kerakmi? Yo'q, o'zi masx qilishlik vojib, masx ham turibdi. Biz avval masx qiluvdik. O'sha masx qilgan narsamiz tushib ketdi. Masx tushib ketmadi, masx qilingan latta tushib ketdi. Shunga biz qo'limizni silovdik-da, nam qo'limizni. Bu xuddi boshiga masx tortgan odamga o'xshaganda masalan bir odam tahorat qildingizda sochingiz bor boshingizga masx tortdingiz masx tortib ya'ni tahoratlisiz shu holatda sochingizni e, qisqartirdingiz shunda soch ketdi haligi masx tortgan sochingiz tushib ketdi ammo siz yana boshingizga boshqa masx tortib oling deyilmaydi masx qilingan soch tushib ketsa ham Alimas masx qilingan yarani ustiga latta tushib ketsa ham, yana boshqa baylab turib, boshqa masx tortib oling deyilmas ekan. Xo'p, demak, e, mahsi bilan e, yara ustidagi lattaning o'rtasidagi farq bilindi bizga. Agar mahsi yechilib ketsa, biz oyog'imizni yuvamiz. Ammo yara ustidagi latta tushib ketadigan bo'lsa, tuzalmagan bo'lsa yaramiz. Endi unda hech narsa bizga vojib emas, tahoratimiz ham joyida turgan bo'ladi. Yana qaytib bog'lab olaveramiz, yangi mahsi tortishimiz shart emas. وإن سقطت عن برء فإن كان خارج الصلاة وهو محدث فإذا أراد أن يصلي توضأ وغسل موضع الجبائر إن كانت الجراحة على أعضاء الوضوء وإن لم يكن محدثا غسل موضع الجبائر لا غير لأنه قدر على الأصل فبطل حكم البدل فيه فوجب غسله لا غير لأن حكم الغسل وهو الطهارة في سائر الأعضاء قائم لانعدام ما يرفعها وهو الحدث فلا يجب غسلها وإن كان في حال الصلاة يستقبل لقدرته على العصر قبل حصول المقصود بالبدل endi o'sha tushib ketgan yara ustidagi latta yara tuzalganligi uchun tushib ketgan bo'lsa bu ikkinchi holatda endi tushuntiryapti o'ziga yara tuzalib, yopishtirib qo'ygan qog'ozimiz tushib ketib qoldi. Yara ustidagi qog'oz. Endi namozdan tashqari holatda bo'lsa, bir odam o'sha yara ustidan lattasi tushib ketdi, u odam namozda emas, namozdan tashqari holatda. Tahoratsiz bo'lsa, u vaqtida shu odam tahorat o'qish, namoz o'qishni iroda qilsa, tahorat qilib, o'sha yarani o'rnini ham yuvadi endi. Chunki u tuzalganda endi. U vaqtgacha mas tortardi. Endi tuzalib tushib ketgandan keyin yarani o'rnini yuvadi. Agar e, o'sha yara tahorat qiladigan a'zolarda bo'lsa, Ya'ni biz tahoratda yuvishimiz shart bo'lgan, chig'anoqqacha bo'lgan joyda qo'limizda, oyog'imiz oshiqli pastida e, yo yuzimizdagi bir yarani o'rni, yara tuzalib ketib, e, u yopishtirgan qog'oz tushib ketar ekan, demak, tahoratda yuviladigan joylarda bo'lsa o'sha yara. Demak, biz yangi tahorat olib, tahoratsiz vaqtimizda tushib ketadigan bo'lsa, e, o'sha joylarda yuvamiz. Endi agar o'sha tushib ketgan vaqtda biz tahoratli bo'lsak, yarasi bor odam tahorati bor, ustidagi narsa yarasi tuzalgandan tushib ketgan bo'lsa, o'sha yerda o'zini yuvib qo'yadi. Xuddi haligi mahsini eskanda oyoqda ila yuvib qo'ygan kabi. Chunki bu odam aslga qodir bo'ldi. Asl yuvishlik edi. Shariatimizda asl o'sha yuviladigan joylarda yuvish farz edi. U e, yuvishni o'rniga badaliga mas tortib qo'yatuvdi yara bor uchun. Yara yo'q bo'lgandan keyin aslga yuvishlikka qodir bo'ldi, endi yuvadi. boshqa ish kerak emas. Ya'ni o'z tahoratsiz bo'lgandan keyin yaringiz tuzalib tushib ketsa, yangi tahorat shart emas. O'sha yerda o'zini yuvib qo'yasiz bo'ladi. Chunki yuvishlik hukmi u o'sha tahorat bilan yuvishlik bilan tahorat bo'lardi. Hamma a'zolarda turibdi. Ya'ni boshqa a'zolaringizda tahoratingiz bor uchun tahoratingiz turibdi. Haligi tushib ketgan joyda o'zi yuvib qo'yishingiz kerakda. chunki o'sha boshqa joylaringizda tahorat ketishligi uchun sizni tahoratingiz sinish kerak. O'shanda boshqa joyda tahorat sinadi, hammasini yuvishga to'g'ri keladi, yangi tahorat qilib. Demak, u bunday bo'lmagandan keyin boshqa a'zolarni yuvish vojib emas. Endi shu ish namoz holida bo'lsa, bir odam yarasi bor, ustiga bir narsa yopishtirib olgan, namozda turganda yarasi tuzalib tushib ketdi. Unda nima qiladi desa, u odam o'sha holatda namozni chiqqan bo'ladi, namozni boshqa o'qiydi. ya'ni tahorat olib, o'sha yuvib, namozni boshqa. Chunki bu e, asliga qodir bo'ldi, yuvishlikka qodir bo'lib qoldi. E, badal bilan maqsad hosil bo'lishdan ilgari. Namoz maqsad O'sha namozni ado qilib bo'lguningizcha haligi maqsad nasx tortish bilan. O'rtada siz yuvishga qodir bo'lib qoldingizmi? Endi siz yaxshisi, masalan, bir rakatni o'qib qo'ydim demasdan, boshidan boshlab 2 rakat namoz o'qiyotgan bo'lsangiz, o'sha 2 rakatni alohida yangitdan o'qiysiz. ولو مسح على الجبائر ثم صلى أياما ثم, ثم برأت جراحته لا يجب عليه إعادة ما صلى بالمسح وهذا قول أصحابنا Mana bu yerda bir e, shu mavzuga oid qiziq gap aytilyapti. Bizning mazhabimizdagi hukm qiziq emas, juda aqlga ham mos, har jihatdan to'g'ri. Lekin boshqa mazhab sohiblarida ixtilof bor ekan. Ya'ni aytayaptilar-ki, bir odam yarasini ustiga masht tortadi. Bir necha kun masht tortib yuribdi. Shu bilan namoz o'qib yuribdi. Keyin yara tuzaldi. Yara tuzalgandan keyin endi yuvadigan imkoniyat bo'lgandan keyin masq tortib 10 kun yara bilan yuruvdi-yu, o'sha namozlarni qayta o'qimaydi. Bu bizni sohibi mazhablarimizning gapi. İmam-ı Azam, Abu Yusuf, Muhammadlar bu gapni aytdilar. Biz o'zi xuddi shunaqa deb tushunib gözü. o'zi. Ta'kidlayaptilar, buni sebebi bor. Ya'ni o'sha yaringizga mas tortgan kunlaringizda baribir tahoratingizda bir chalalik bor-ku. O'sha qo'limni yuva olmadim, oyog'imni yuva olmadim. Mas tortib yuribman deyapmiz-ku. Endi mas tortni künge kunga kelib, oyog'imiz tuzalgandan keyin, yaramiz tuzalgandan keyin endi haligi chalaroq tahorat bilan o'qidim namozlarni, necha kun o'qigan bo'lsam, shuni qayta o'qib olay demaysiz. O'sha mas tortishingiz bilan tahoratingiz komil va siz namozingiz ham to'la qaytib o'qimaysiz. وقال الشافعي إن كان الجبر على الجرح والقرح يعيد قولا واحدا وإن كان على الكسر فله فيه قولا Shofiy rahmatullohi alayh shu masalada boshqacha gap aytyaptilar. Aytyaptiki, agar o'sha yopishtirgan qog'ozingiz yo baylagan lattangiz jarohat, yara ustida bo'lsa, unda o'sha yarangiz tuzalgandan keyin necha kun o'sha mast tortgan bo'lsangiz namozingizni qayta o'qiysiz deyapti. Bu bitta gap bilan, ya'ni bu to'g'rida o'kishda ikki xil gap kelgan yo'q. Endi agar o'sha jarohat deganda <clears throat> oyoq yo qo'l singan bo'lib, e, gips qilib qo'yib turib, e, keyin tuzalguncha mask tortib, tuzalgandan keyin o'sha o'tgan mast tortgan kunlarini qaytib namozini okuydu degan gaplari bor. Yo'q, o'qimaydi degan gaplari ham bor. O'qimaydi degan gaplari endi bizga bir xil bo'lyapti. Bizda nima dedik? sınıq sinig'midi, ustidan baylangan narsaga mas tortib bir oy namoz o'qigan bu ham, keyin tuzalgandan keyin yuvishni davom ettiraveramiz. O'rtada o'qigan bir oyimizni namozini qaytib o'qimaymiz. Imom Shofiy agar sınıq bo'lsa, shu gapga qo'shilaman deyipti bir gapi. Ikkinchi gapida yo'q, siniq bo'lsa ham o'sha kunlarni boshqa o'qisin deyapti. Agar yaralar ustidagi jabira bo'lsa, u albatta boshqa o'qisin deyapti. nima dalillari bor u kishini vajhu qawlihi inna hadha udrun nadir فلا يمنع وجوب القضاء عند زواله كالمحبوس في السجن إذا لم يجد الماء ووجد ترابا نظيفا أنه يصلي بالتيمم ثم يعيد إذا خرج من السجن كذلك ها هنا ولنا ما روينا من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمسح على الجبائر ولم يأمره بإعادة الصلاة مع حاجته إلى البيان Imom Shofiy qayta o'qiydi der ekan. Bunday dalil aytayaptilar shu gaplariga. Bu nodir uzrdir. Ya'ni kam voqea bo'ladi. Unaqa tahorat qiladigan joylaringizga yara chiqishi yo o'sha joylarda sinishligi har kimda bir umr bo'lmasligi ham mumkin. Bir juda kamdan kam bir odam umrida bir marta bo'lar yo bo'lmas shunaqa ishlar ular. Demak, bunday kam bo'lgandan keyin bunaqa uzrlar. O'sha uzr ketgandan keyin o'sha uzr bilan o'qigan namozingizni qazosini o'qishlikni vojibligi yo'qolmaydi. Qazosini o'qishingiz vojib bo'lib qoladi deydi. Buni shunga o'xshatyaptilarki, bir qamoqda qamalgan mahbus suv topolmadi qamoqda. Toza tuproq topdi, toza joy topdi-da. Nima qiladi bu odam? Tayammum bilan namoz o'qiydi. Ammo qamoqdan chiqqandan keyin qamoqda o'qigan namozlarni qayta o'qiydi. Chunki bu odam sog' edi, tahorat qilishi mumkin edi. Suv yo'q yerda emas edi, faqat e, qamoqdalik uchun suv bo'lmayotdi unga. Mana shu suv berishmayapti. Shu sababdan e, namozni vaqtida o'qib qolay deb o'qidi, vaqtida o'qiganligiga savob oladi yo'q, ammo namoz ado qilingan hisoblanmaydi, boshqa qazosini o'qish kerak deydi. Bu gapni boshqa ulamolar ham aytadi bu gapni. O'sha gapni hamma aytadi-yu deyapti Shofiy. Demak, mana u yarani ustidagi mashq tortganlar ham yara tuzalgandan keyin e, boshqa o'qisin, o'sha xuddi qamoqdan chiqib boshqa o'qiganga o'xshagan. biz nima dedik biz yo'q masx tortganmisiz o'sha xuddi yuvganingizdek qayta o'qimaysiz dedik bu yengillik bunga dalilimiz bizniki hadis ekan mazhabimiz sohiblari hadis keltiryaptilarki bu hadisni biz o'tgan darslarimizda o'qidik hazrat ali roziyallohu anhu o'sha qo'llaridan tirsaklaridan e, tirsaklari sinib urushda uhud jangida nima qilaman dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam e, sila masx tortib qo'ygin, ya'ni qo'limni yuvib olmayman u tahoratda, usulda desa, masx tortib qo'yishing kifoya dedilar. Demak, Payg'ambar alayhisalom Hazrat Alini o'sha yara sinig'ini ustiga masx tortishga buyurdilar. Va keyin namozni qayta o'qib olasan, qo'ling tuzalgandan keyin demadilar. Holbuki bu yerda shu bayonga hojat bor edi, ya'ni agar э, o'sha masxing vaqtincha yarang tuzalguncha sinig'ing bitguncha keyin boshqa o'qiysan desa uni aytardilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam unaqa demadilar balki e, o'sha qo'l singan qo'limni nima qilaman tahoratda deb so'ravdilar masx tort demak bu masx tort degan buyruqlari bilan shu masx o'sha singan qo'ling uchun yarasi bor bor a'zoying uchun yuvishlikni o'rnida degan gap chiqdi masx tortgan odam demak yuvibdi o'sha yerini go'yo bu haligi mahsiga mahsi tortganimizda oyog'imizni yuvgan hisoblanmaymiz, balki bizni mahsimiz oyog'imizni ichiga betahoratlikni o'tkazmay turadigan narsa deb aytdik. O'sha mahsiga mahsi tortdingiz, oyog'ingizni yuvdingiz degani emas, balki oyog'ingizga betahoratlik o'tmadi, mahsi to'sib qoldi. Shuning uchun mahsini o'zini ham qo'l bilan silab qo'ysak, mas qilsak bo'ladi dedik. Ammo yarani ustidagi masxda farq bor ekan. Ya'ni biz yarani ustiga singan gips ustiga mas tortsak o'shani tagidagi narsani yuvgan hisoblanar ekanmiz va amma bayanu ma yufariqu fihi al-mashu ala al-jabair al-masha ala al-khuffayn فمنها أن المسح على الجبائر غير مؤقت بالأيام بل هو مؤقت بالبر والمسح على الخفين مؤقت بالأيام للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها لأن التوقيت بالشرع والشرع وقت هناك بقوله يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها ولم يوقتها هنا بل أطلق بقوله امسح عليها endi yarani ustiga masx tortishni mahsini, to'plini, batinkani ya'ni oshiqni bekitib turadigan charmdan bo'lgan oyoq kiyimni ustiga masx tortishlikdan nima farqi bor? Shuni aytibdilar. O'sha farqlardan bittasi yara ustidagi masx tortishlik kunlar bilan belgilangan emas. Buni darsimiz avvalida aytdik. Balki tuzalish bilan belgilangan. Yara tuzalguncha tortaverasan. Ammo maxsiga mask tortishlik u kunlar bilan belgilangan. Muqim bir kun, bir kecha kunduz, musofir 3 kecha kunduz. Chunki belgilash shariatning ishi bu. Biz o'zimiz maloncha masxot deb o'zimiz aqlimiz bilan buni qila olmaymiz, haqqimiz yo'q. Shariatimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shariat sohiblari bizga shariatimizni olib kelgan zot shuni aytdilar. O'sha kishining gapi bilan biz bir kecha kunduz muqim bo'lsak, musofir bo'lsak, uch kecha kunduz maqsimiz yetmay, mahs tortib yursak bo'laveradi, tahorat bilan kelgan maqsim ustiga. Ammo mana u yerda, ya'ni yara ustiga mas tortishlikda shariat vaqt belgilamadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga faloncha vaqt mas tort demadilar, balki imsah alayha dedilar. Ya'ni Hazrat Aliyga o'sha singan qo'lining ustiga boylangan narsaga, paxtakachga mas tortaver dedilar. Bo'ldi, necha kun mas tortishni aytmadilar. Bu gap demak tuzalguncha mas tortaver degan bo'ladi. Mana demak bu mahsiga mas tortish bilan yaraga mas tortishlikni farqi bittasi shu. Va minha alla tushtarata at-tahoratu li wab'il jabair. حتى لو وضعها وهو محدث ثم توضأ جاز له أن يمسح عليها وتشترط الطهارة للبس الخفين حتى لو لبسهما وهو محدث ثم توضأ لا يجوز له المسح على الخفين لأن المسح على الجبائر كالغسل لما تحتها فإذا مسح عليها فكأنه غسل ما تحتها لقيامه مقام الغسل والخف جعل مانعا من نزول الحدث بالقدمين لا رافعا له ولا يتحقق ذلك إلا أن يكون لابس الخف على طهارة وقت على طهارة وقت الحدث بعد اللبس Farqlardan yana biri yara ustidagi narsaga yara ustidagi narsani bog'lashimiz uchun yo singan oyog'imizni, qo'limizni bog'lashimiz uchun avval o'sha yerni yuvib tahorat qildirib olib, keyin bog'lash shart emas. Masalan, tahoratsiz holda ham o'sha yerni bog'lab oldimi bir odam? keyin mas tortaveradi. Keyin tahorat qilsa ham. Ammo mahsi kiyishligimiz uchun tahorat shartida mahsi kiyishlik uchun agar birov mahsini betahorat holda kiyib oladigan bo'lsa, keyin kiyib tahorat qilsa, u mahsiga mas tortib bo'lmaydi. Shunday emasmi? Chunki bu ikkovining farqi shu yerdaki yaralarga masx tortishlik kalg'oslilima tahtaha shu yara deganimiz o'sha lattalarga masx tortishlik, bintlarga masx tortish shu bintni tagidagi yarani yuvish bilan barobar. Ya'ni yuvishga o'tadi, yuvdingiz hisoblanadi. Mana shu masx tortganingiz. Masx tortdingizmi? Go'yo siz o'shani tagidagi yara bo'lgan a'zoyingizni yuvibsiz. Chunki mana shu masxingiz yuvishni o'rniga qoyim bo'lyapti, o'rniga turyapti. O'rinbosar bo'lib. E, o'rinbosar desak ham tushunmovchilik bo'lishi mumkin. O'rinbosar emas, aynan yuvishni o'zi bo'lyapti. Ikki xil yuvish bor ekan. Sog' qo'lingizni yuvasiz, yarali qo'lingizga masx tortasiz va yuvgan hisoblanasiz shu yerda. Ammo mahsigachi mahsiga mas tortamizku, u yarani ustidagi lataga mas tortishdan farqi bor. Mas mahsimiz ayog'imizga betahoratlik tushishligidan to'sib turadigan narsa. Tahorat bilan kiyib olganimizdan keyin endi tahorat sinsa, qo'ldagi, yuzdagi tahoratlar sinadi-yu, oyoqdagi tahorat sinmaydi. Chunki ali mahs to'sib turibdi. Oyoqqa tushirmayapti betahoratlikni. E, bu mahsimiz betahoratlikni ketkizadigan narsa emas. Ya'ni mahsiga masx tortsak, oyog'imizni yuvgan hisoblanmaymiz. Yarani ustida elataga masx tortsak, yarani yuvgan hisoblanamiz. ammo mahsiga mas tortsak mahsini tagida oyoqda yurgan hisoblanmaymiz demak bu narsa bo'lishligi uchun ya'ni o'sha mahsi shu vazifani bajarishligi uchun mahs kiygan odam tahorat bilan mahs kiygan bo'lish kerak qachon kiygandan keyin tahorat singan vaqtida tahoratli bo'lish kerak eslasanglar shu mavzuni boshida aytgan edik ya'ni e, bir odam aytaylik qishdi qattiq sovuq kunlarida e, ertalab turib iliq suv bor ekan, oyog'iga ila yetadigan. O'shan bilan boshqa a'zolarini yuvmasdan tahorat niyati bilan oyog'ini, ikki oyog'ini yuvib turib, mahsisini kiyib oldida, keyin tashqariga chiqib, yuzini, qo'lini boshqa yuvilishi zarur bo'lgan joylarni yuvib, boshiga mas tortdi. O'sha o'rtada tahorat sinmagan bo'lsa, bo'laveradi dedika Mana mana shu yerda biz mahsini kiyar ekanmiz, tahoratli holda, to'la tahoratli holda kiymadik, oyog'imizla tahoratli holda kiydik. Tahoratli qachon bo'lishi shart? Qachonki tahorat singan vaqtida to'la tahoratli bo'lishimiz shart. Ya'ni oyoqqa yuvmasini kiyib turib, boshqa a'zolarimiz yuvishga ulgurmay tahorat sinadigan bo'lsa, unda yana mahsini yechib oyoqni yuvish kerak. Yo oyoqqa yuvib mahsini kiyganimizdan keyin tahorat sinmay boshqa a'zolarimizni ham yuvib olsak, keyin tahorat sinsa, unda endi mahsiga mahs tortib o'ramiz. Shunaqamidi? Ammo e, yarani ustiga ilataga mahs tortganda unda tahorat qilib turib, keyin baylang, keyin mahs torting degan gap yo'q. O'zi yara bo'lsa, shariatimiz uni yuvma deb tursa, unga mahs tort deb tursa, biz uni yuvishligimiz shart emas. Bu o'tgan darsda siz so'ragan savolning mana javobi. Ya'ni e, tahoratlik tahorat qilib baylab olish kerakmi yarani? Yo tahoratsiz baylanaveramiz. Tahoratsiz baylangan yarani ham ustidagi baylamga o'sha mas tortaveramiz ekan. ومنها أنه إذا سقطت الجبائر لا عن درء لا ينتقد المسح وسقوط الخفين أو سقوط أحدهما يوجب انقضاء انتقاد المسح لما بينا yana o'sha mahsiga mas tortish bilan yaraga mas tortishlikning o'rtasidagi farq o'sha farqdan eng bir oxirgisi bu yerda kitobdagi haligi mahsul ustidagi yara ustidagi latta yara tuzalmay tushib ketgan bo'lsa mas sinmaydi deb aytdik yangi mas qilish shart emas yana baylab olaveramiz tahoratli bo'lsa o'sha tahoratimizni davom etaveramiz ammo mahsillardan ikkovi yechilib qolsa oyog'imizdan yo ikkovidan bittasi yechilib qolsa ham nima qilamiz? Unda oyog'ida yuvamiz. Bu ikkovini farqi ekan. Mahsullardan ikkovi yo ikkovidan biri yechilar ekan, bu masx sinishligi ni vojib qiladi, buni biz bayon qilganmiz. Ya'ni mahsulga masx haqida gap. Bittasi yechilsa ham, bittasiga masx ikkinchisini yuvmaymiz, ikkinchisini ham yechib, ikkovini ham yuvib kiyib olishimiz kerak bo'ladi. Masih haqidagi alhamdulillah juda e, keng batafsil e, bizni hayolimizga kelgan, kelmagan savollarimizga javoblar berildi. Endi yangi fasl. Faslun va amma sharoitu arkanil wudu. فمنها أن يكون الوضوء بالماء المطلق حتى لا يجوز التوضؤ بما سوى الماء من المائعات كالخل والعصير واللبن ونحو ذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين والمراد منه الغسل بالماء لأنه تعالى قال في آخر الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا نقل الحكم إلى التراب عند عدم الماء فدل على أن المنقول منه هو الغسل بالماء وكذا الغسل المطلق ينصرف إلى الغسل المعتاد وهو الغسل بالماء mana yana juda muhim bo'lgan bir fasl. Bu endi o'sh tahorat rukunlarini shartlari degan fasl ekan. Tahorat rukunlarini shartlari. Ya'ni tahorat rukunlari o'sha qo'lni, yuzni yuvish, qo'lni tirsagi bilan qo'shib yuvish, boshga mas tortishlik, oyoqni oshig'i bilan qo'shib yuvishlik. Bular rukunlari, farzlar bular. Endi shu rukunni bajarishimiz uchun shartlar kerak. Shu shartlar haqida gap borar ekan. O'sha shartlardan biri o'sha qiladigan tahoratimiz mutlaq suv bilan bo'lishi kerak. Ya'ni yuvish kerak der ekan nima bilan yuvish kerak desa, suv bilan yuvish kerak. Suvdan boshqa suyuqlik bilan tahorat qilsa bo'ladimi? Masalan, sirka bilan yo bir mevalarni siqib chiqarilgan suvi bilan yo sut bilan yo shunga o'xshagan suyuqlik ular ham. Bular bilan e, tahorat qilish joiz emas. Tahorat qilib yuvinglar der ekan Alloh taolo suv bilan yuvinglar deyapti. Mana Haq taolo aytayaptiki, ey mu'minlar, namozga turgan vaqtingizlarda qachon namozga tursanglar, yuzlaringizni yuvinglar, qo'llaringizni tirsaklaringizgacha qo'shib yuvinglar, boshlaringizga masx tortinglar, oyog'inglarni oshig'lari bilan yuvinglar. Yuvinglar degan so'zdan murod suv bilan yuvinglar degani. Nimaga biz bu gapni qayerdan olyapmiz? Shu oyatni davomida oyat oxirida Alloh taolay aytayaptiki, agar sizlar agar sizlar kasal bo'lsanglar yo safarda bo'lsanglar yoki sizlardan birovinglar hojatdan qaytgan bo'lsa yoki ayollaringizga tegingan bo'lsanglar, ayollar bilan e, qo'shilgan bo'lsanglar Mana shu holatlarda suv topolmasanglar har birida kasalsiz, endi bu o'zi uzr. Safardasiz suv topolmayapsiz. Yo hojatdan chiqdingiz, yuvib, tahorat qilishga suv topolmayapsiz. Yo junub bo'ldingiz, suv topolmayapsiz. Mana shunda suv topolmasanglar, mana suv degan so'z aytilyapti. Unda bir toza narsani qas qilib tayammum qilinglar, bir toza tuproq toza narsani tayammum qilinglar. Demak, su topolmasanglar der ekan Alloh taolo. Demak, tepadagi yuvinglar deganda suv bilan yuvinglar degan mazmun chiqyapti-da. Suv topolmasanglar tayammum qilaveringlar deb keyin ijozat bo'lyapti mana bu holatlarda. Demak, Alloh taolo e, suvdan tuproqqa hukmni naql qilib ko'chirdi. Ya'ni sizni tuproq ham tahoratli qildirib qo'yishi mumkin. Usul o'rniga ham o'tishi mumkin. Qachon suv yo'q vaqtida deb aytayapti. suv topolmaganda odam demak tayammum bilan usul o'rniga ham, tahorat o'rniga ham tayammum qilib ibodatini qilaveradi. Bu narsadan bu shunga dalolat qilyaptiki, manqulun minhu, ya'ni o'sha tuproqqa ko'chilyapti ekan, nimadan ko'childi? O'sha ko'chirilgan, undan ko'chirilgan narsa yuvishlikni o'rniga yuvishlikdan ko'chirilgan narsa nima ekan u? Suv bilan yuvishlik ekan. Suv bilan yuvishlikni o'rniga tuproq bilan tayammum qilishlik buyurilyapti. Tuproq bilan tayammum qilish mumkin emas joyda, demak biz suv bilan tahorat qilishimiz kerak. O'zi e, yuvish degan so'z mutlaq aytilganda odatda yuvishga boradi. Biz shuna tushunamiz, qo'limni yuvib oldim desangiz, sut bilan yuvibdi deb hech kim o'ylamaydi-da. Suv bilan yuvibdi deb o'ylaydi. Demak, yuvinglar degan buyruq bo'lsa, suv bilan yuvinglar degan buyruq bu. Demak, tahorat sharti toza narsa bo'lsa ham suvdan boshqa mana bu sutga o'xshagan e, yo sirkaga o'xshagan narsalar bilan toza narsalar ular. Halol narsalar. Shular bilan tahorat olsak, tahorat bo'lmas ekan. ومنها أن يكون بالماء المطلق لا لأن مطلق اسم الماء ينصرف إلى الماء المطلق فلا يجوز التوضؤ بالماء المقيد والماء المطلق هو الذي تتسارع أفهام الناس إليه عند إطلاق اسم الماء كما كماء الأنهار والعيون والآبار وماء السماء وماء الغدران والحياز والبحار فيجوز الوضوء بذلك كله سواء كان في معدنه أو في الأواني لأن نقله من مكان إلى مكان لا يسلب إطلاق اسم الماء عنه وسواء كان عذبا أو ملحا لأن الماء الملح يسمى ماء على الإطلاق yana tahoratni e, shu rukunlarni bajarishimiz uchun shart bo'lgan narsalardan biri o'sha hozirgi gapni davomi suv bo'lib ham mutlaq suv bilan bo'lishligi kerak. Mutlaq suv deganda tushuniladigan suv bilan bo'lishi kerak. Masalan, mevani suvi desa, u ham suv-ku. Bu mutlaq suv emas. Unaqa emas, suv degan narsa bilan tahorat qilish kerak. Chunki suvni ismini mutlaq aytganda mutlaq suv tushuniladi. suvni o'zi tushuniladi, ya'ni. Demak, muqayyat suv bilan tahorat bo'lmaydi. Ya'ni bir narsa bilan bog'langan suv bilan. O'sha o'rikni suvi, gilos suvi kabi bir narsani suvi bu mutlaq suv emas, bu muqayyat suv, ya'ni qaydlangan, aniq cheklangan bir e, muqayyat suv. Mutlaq suv nima bu? U shunday suvki, odamlarning fahmi, zehni suv degan ism aytilgan vaqtda o'shanga ketadi. Suv degan so'zni biz eshitsak, haligi to'g'ri suvni tushunamizda biz. Masalan, daryoni, daryolar suvi yo buloqlar suvi, quduqlar suvi, osmondan yog'ayotgan yomg'ir yo qor do'ldi suvi yo ko'lmak hovuzchalarning suvi, yo katta hovuzlarning suvi, yo dengizlarning suvi. Suv deganda shularni tushunamiz. Mana shularning hammasi bilan tahorat qilsa bo'laveradi. Dengiz suvi bilan ham jumladan tahorat qilsa bo'laveradi. Ha, u suvlar o'zini madinada chiqqan joyida tursin, dengizni o'zidan yo buloqni o'zidan tahorat qilgan bo'ling, yo uni idishga olib tahorat qiling. Idishlarga quyib qo'yilgan bo'lsin. Chunki o'sha mutlaq suvni bir joydan ikkinchi joyiga ko'chirib olib borishlik e, bunga suv degan nomni mutlaq e, nomini tortolmaydi bundan. Ya'ni bu dengizni suv deganda dengizga borib tahorat qilib kel degani emas, u dengizdan olib kelib uyingda tahorat qilsang ham bo'laveradi degani. Ha, u suv shirin suv bo'lsin, sho'r suv bo'lsin. Demak, dengiz suvida ham bo'laverar ekan. Chunki e, shor e, suv ham mutlaq suv deyiladi. Dengizli suvni ham biz suv deymiz-da. Ichi bo'lmasligi sho'rligi sababli. Lekin u bilan yuvinib, tahorat olishlik bilan toza bo'ladi, chunki bu mutlaq suv. Va qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam yuqoridagi gapga dalil aytibdilar. Xuliqal ma'u tahuran la yunajjisuhu shay'un illa ma ghayyara lawnahu aw ta'mahu aw rihahu. والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره وقال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا ve عَلَيْكُمْ مِنَ minas semai ma'an liyutahhira bikum liyutahhirakum bihi ve ruya enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su'ile anil bahr fekale huvet tahuru ma'uh al hillu meytetuh mana hadis oyatlardan ushbu yuqoridagi gapga dalil bo'lyaptiki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar suv yaratilishda toza qiluvchi bo'lib yaratildi alloh taolo bizga bergan ne'matlarning eng ulug'laridan biri suvdir. Balki o'zi butun borliqni, koinotni va butun hayotni suvsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Kerak bo'lsa inson ham bir tomchi suvdan bo'lgan. Suvsiz bo'lmaydi. Suvsiz hamma narsa o'ladi, yer o'ladi, odam o'ladi, hamma narsa o'ladi suvsiz. Ana shu suvni, mutlaq suv, hozir aytilgan o'sha suvlar, chuchukmi, sho'rmi bo'lgan suvlar tahur qilib yaratildi deydi Alloh Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu so'z Allohning kalomida ham bor. Tahur degani o'zi toza, birovni ham toza qiladigan. Ko'p narsalar o'zi toza, lekin boshqa narsani toza qilmaydi. Masalan, sut tozadir, pokdir. Ichsak bo'ladi. Ammo u bilan yuvinsak toza qila olmaydi. Suv toza qiluvchidir. Ana shu toza qiluvchi suvni najosga aylantirib qo'yadigan narsa nima? hech narsa uni najas qila olmaydi, magar o'sha suvni rangini o'zgartirib yuborsa, bir narsa tushib, yo mazasini, ta'mini o'zgartirib yuborsa, yo hidini o'zgartirsa. uchta o'zgarishdan biri bo'lsa, o'sha suv toza bo'lmay qoladi. Ya'ni, e, masalan, bir najas tushsa, u suv najasga aylanadi. Yo, toza narsa tushdi masalan, tolqon tushdi. Tolqon tushib hali bo'tqaga aylanib qoldi. u najas emas, lekin toza qiluvchilikdan chiqib qoladi. Endi o'zi toza bo'lib qoladi. Demak, 3 ta narsa najas qiladi deganda 3 ta ya'ni najas tushib bir toza suvga uni rangini o'zgartirsa yo ta'mini o'zgartirsa yo hidini o'zgartirsa u suv toza bo'lmay najas bo'lib qoladi. Shu tahurni bu yerda e, musannif kitob mualliflari aytayaptilar, bizga tushuntiryaptilar. Tahur degani o'zi toza, va boshqani ham toza qiluvchi degani. Alloh taolo biz osmondan <clears throat> toza qiluvchi suvni tushirdik deb aytadi. Ya'ni sizlar hech qayerdan topa olmasdinglar buni. Kiringlarni yuvgani, najosat yuvgani, junublikdan, betahoratlikdan qutilgani hech ilojinglar yo'q edi. Sizlarga biz ne'mat qilib toza qiluvchi qilib bir suv tushirib berdik sizlarga. Butun suv osmondan tushgan. Dengizdagi yo daryodagi bo'lsin. Yana boshqa oyat karimada sizlarga osmondan bir suvni tushiradi Alloh. Toki sizlarni o'sha suv bilan poklash uchun. Ya'ni bizni pok, toza bo'lishligimiz uchun Alloh taolo bizni hech qo'limizdan kelmaydigan bir ne'matni hech ham qo'limiz yetmaydigan bir joydan osmondan o'zi tushirib, u yog'ib, joylanib, to'planib, tozalangin, tashnaligingni qondirgin, boshqa hamma keraginga ishlatgin deb osmondan tushib turibdi. Alloh minnat qilib aytayapti. Shuni men qilganman sizlarga. Hech qo'lingizdan kelmas edi. O'zingizlar hech ham tozalana olmasdinglar. Tozalanadigan yo'lni ko'rsatib va uni sababchisi bo'lgan suvni men osmondan tushirib beryapman sizlarga deb aytadi bizga. Alhamdulillah va minna. Va yana bir rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dengiz haqida so'raldi. Ba'zilarimizda shunaqa savol bo'lishi mumkin. Sho'r suv tuzi bor, tahorat qilsa bo'ladimi degan bir ishtiboh bo'lishi mumkin. Bizga javob bo'lyapti janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlaridan. Shu haqda so'ralganda dedilarki, dengiz suvi toza qiluvchidir. O'ligi haloldir dedilar. Ya'ni dengizdagi baliqlarning o'ligi ham luqmaga halol deymiz ku Har qanaqa jonivorni asli halol jonivorni e, so'ymay biz so'ymasdan turib o'lib qolsa harom bo'ladi, harom o'lgan bo'ladi. Faqat baliqni yo qisqichbaqani o'sha suvda tug'ilib suvda yashaydigan hayvonlarni o'ligi ham halol, harom o'lmaydi ular. O'ligini ham demak yevramiz. Biz insonlarga halol qilib qo'yildi. Demak, dengizni suvi toza qiluvchi deb aytdilar. O'ligi halol deb aytdilar. وروي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المياه التي تكون في الفلوات وما ينوبها من الدواب والسباع فقال لها ما أخذت في بطونها وما أبقت فهو لنا شراب وطهور وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من آبار المدينة yana bir hadis rivoyat bo'lyapti. Hazrati payg'ambarimiz Alloh taoloning behisob salovatlari bo'lsin u zotga. Bu shariatimizda bizni muhtoj bo'lganimiz, lekin o'zimiz muhtojligimizni bilmaydigan narsalarimiz ko'p. Mana shunday narsalardan biri haqida so'raldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan. Ya'ni sahrolarda, cho'llarda, o'sha yalangliklarda, daryosi, arig'i yo'q joylarda ko'lmakda suvlar bo'lib qoladi yomg'ir yoqqandan keyin. Ana shunga ehm, bir hayvonlar, yirtqichlar, qushlar bo'ladimi, yer yuzida sudralib yuradigani bo'ladimi, boshqasimi kelib suv ichadi. Harom narsalar, ular vahshiy, ular harom go'shi. Shu go'sh harom bo'lgan hayvonlar yirtqichlar suv ichadi navbat bilan. Oshib qoladi, o'sha suv haqida so'raldi. Mana bu biz nima deyishimiz mumkin shu to'g'rida? sallallahu aleyhi alayhi vasallam biz o'sha topolmagan javobimizni shubhalarimizni bir so'z bilan tarqatib aytdilarki o'sha hayvonlar nimani qorinlariga olib ya'ni ichgan bo'lsalar ularniki nima qolgan bo'lsa ulardan qolganini biz ichaveramiz va qolgani bizni toza qiluvchidir ya'ni o'sha ko'lmakdagi suvdan biz ichishimiz uchun ham halol va o'shandan yuvinib tahorat qilsak bizni toza qiluvchiligicha turaveradi. Holbuki masalan e, bir e, paqirdagi e, nimani suvni bir bo'rimi kelib ichadigan bo'lsa, bir vahshiy hayvon. O'sha suv najosga aylanadi. Ammo sahrolardagi suv qarang hukm o'zgaryapti bu yerda. Chunki agar o'zgarmasa insoniyat uchun juda qiyinchilik holat paydo bo'ladi. U yerda odamzod qirilib ketishga to'g'ri keladi. Çünkü usulü siz bilmaysiz kecha kim ichganligini, kecha kim kechganligini. Shariatimiz mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uğrasan ve va uğrasan deb bizga ijozat berdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari ham Madinadagi quduqlardan tahorat qilardilar. Ya'ni e, quduqlarni hammasini ham usti yopiq bo'lmaydi. Usti ochiq bo'ladi, unga shamollar hem ham olib kelib uğradı. E, yoki undan bir hayvonlar kelib ichib ketishi mumkin. Birov bilmaydi. Payg'ambarimizdek eng ulug' inson ham o'shandan tahorat qilardilar. Demak, o'sha suvni tozaligini, toza qiluvchiligini u haligi bir narsa ichishligi yo bir narsa tushishligi bilan o'zgartirib qo'ymas ekan. Va ammal muqayyadu فهو ما لا تتصارع إليه الأفهام عند إطلاق اسم الماء وهو الماء الذي يستخرج يستخرج من الأشياء بالعلاج كماء الأشجار والثمار وماء الورد ونحو ذلك ولا يجوز التوضؤ بشيء من ذلك وكذلك الماء المطلق إذا خالطه شيء من المائعات الطاهرة كاللبن والخل ونقيع الزبيب ونحو ذلك على وجه زال عنه اسم الماء بأن صار مغلوبا به فهو بمعنى الماء المقيد ثم ينظر إن كان الذي خالطه مما يخالف لونه لون الماء كاللبن وماء العصفر والزعفران ونحو ذلك تعتبر الغلبة في اللون وإن كان لا يخالف الماء في اللون ويخالفه في الطعم كعصير العنب الأبيض وخله تعتبر الغلبة في الطعم وإن كان لا يخالف فيهما تعتبر الغلبة في الأجزاء فإن استويا في الأجزاء لم يذكر هذا في ظاهر الرواية وقالوا حكمه حكم الماء المغلوب احتياطا endi Ma'u mutlaq, ma'u muqayyat. Ya'ni mutlaq suv, muqayyat suv degan so'z o'tdi. Mutlaq suv bilan tahorat qilsa bo'ladi degan gapni tushundik. Muqayyat suv, ya'ni qanaqadir bir narsani suvga aylangan suv. bu qanaqa suv desa o'sha suv deganda odamlarni fahmlari o'shanga bormaydi suv deganda siz masalan kompotni tushunmaysizda holbuki u ham suv demak u shunday suvki narsalardan bir iloj bilan chiqariladi ya'ni bir muolaja bilan bir e, harakat bilan biror e, narsa vositasida chiqariladi masalan daraxtlarni siqib suvini qarag'ay suvi deb yo mevalarni siqib uni suvini chiqariladi. Yo gulni suvini chiqariladi siqib. Gulob bo'ladi. Mana bular suyuq suv bular ham, lekin suv emas, balki ular o'sha gulob yo bo'lmasa kampot, sharbat, manaqa nomlik suvlarda bular. Mutlaq suv emas. Demak, bulardan birontasi bilan tahorat qilsak, tahorat bo'lmaydi. shunga o'xshagan mutlaq suvga ham bir toza narsalar, suyuqliklardan aralashib qolsa, hali bir qator aytib o'tdi, yana aytyaptilar, sut. Sut o'zida tahorat qilib bo'lmaydi dedik, endi suvga sut aralashib qoldi. Yo sirka aralashib qoldi. Yo mayizni sharbati, mayizni e, uyutib o'shandan chiqqan suv aralashib qoldi suvga. Shunga o'xshagan narsalar suvga aralashsa, mutlaq suvga. shu suratda aralashsaki mutlaq suv degan nom undan ketsa endi endi u mayizni suvi deydigan bir nom olib qolsa ya'ni suv bu yerda mag'lub bo'lib qolsa suvdan ko'ra sharbatligi g'olib bo'lib qolsa suvdan ko'ra sutligi g'olib bo'lsa ha hozir masalan sut deb sotayotganlarni yarmidan ozrog'i suv bari sut deymiz biz shuni o'shanga o'xshagan sutlar bo'lsa Bu sut bu. Bu suv emas, muqayyat suv. Ya'ni e, bu suv emas, mutlaq suv emas, balki mana shunday yana bir narsani qo'shib aytadigan suv. Demak, u bilan ham tahoratga bo'lmaydi. Endi shu vaqtda deydi, aralashib qoladigan bo'lsa, qaralar ekan bir. Agar aralashgan narsa, suvga aralashgan narsa, suvning rangidan boshqa rangdagi narsa bo'lsa, masalan sut rangda suvga aralashdi. Yo bir e, maul usfur bu sariq rang da aralashtirildi suvga, sariqqa aylanib qoldi. Yo zafaron rang, o'sha zafaron pushti rang endi, pushtiga o'xshagan bir rang. Siyoh rang deymizmi? Suvni aralashtiruvdik, o'shanaqa e, boshqa rangga aylanib qoldi. E, margan so'pka deyiladi-yu, qo'shilsa boshqa rangga aylanadi. Shunga o'xshagan. mana shunday narsalarda tahorat qilib bo'ladimi desa bu yerda qaralar ekan. Rangdagi g'alaba e'tiborga olinadi. Ya'ni o'sha aralashishlik bilan suvni suv rangidan chiqarib yubormaydigan darajada oz aralashsa, bir paqir suvga bir piyola sut tushib ketsa, hech qancha o'zgartira olmaydimi? bu vaqtida agar suvni rangidan o'zgarmagan bo'lsa, tahorat qilsa bo'laveradi. yo suv mag'lub bo'lib sutga aylanib sutni rangiga kirib qolsa yo margan so'pkani rangiga kirib qolsa, demak boshqa rang kirsa, unda uni suv emas, sut yo margan so'pka deymizda. Ya'ni torat qilib bo'lmaydi. Endi o'sha aralashadigan narsalarni rangida suvdan boshqacha bo'lmaydiganlari ham borda Ammo ta'mida o'zgartirib qo'yadi. Masalan, suvni sharbat, uzumni sharbati. Uzumni siqib olgan suvingiz. oq uzumni siqib suvini oldingiz. Oppoq turadimi? Suvga aralashtirsangiz rangi o'zgarmaydi. yoki oq uzumdan sirka soldingiz. xuddi suvdek rangi. Aralashtirsangiz suvning rangi o'zgarmadi. Bunda nima e'tibor qilinadi desa, unda ta'mi e'tibor qilinadi. Totib ko'rsangiz, agar suvga o'xshasa, u suv. yo undan sirkani yo o'sha uzumni suvini mazasi kelib qolgan bo'lsa, demak bu o'shani suvi. Bu bilan tahorat qilib bo'lmaydi. agar e, qo'shgan suvga qo'shilib qolgan narsa suvning rangini ham o'zgartirmaydi, mazasini ham o'zgartirmaydigan bo'lsa, unda qo'shilgan narsa bilan suvni e, kilosini, grammini o'lchanadi. Ya'ni 1 litrlik o'sha suvimizni yarmidan ko'pi, yarim litrdan ko'pi suvmi yo yarim litrdan ko'pi hali qo'shilgan narsami? Shunga qaraladi. Endi ikkovi teng bo'lib qolsa-chi? Ya'ni degan tushundik. Agar yarmidan ko'p suv bo'lsa, tahorat qilaveramiz. Yarmidan ko'p qo'shilgan boshqa toza narsa bo'lsa, unda tahorat qilib bo'lmaydi. Endiki u teng bo'lib qolsa-chi? Zohir rivoyatda, ya'ni Hazrat Abu Hanifa, Abu Yusuf va Muhammaddan aytilgan so'zda bunga javob yo'q. Teng bo'lib qolsa nima bo'ladi deganga javob bermabdilar. Ammo boshqa ulamolar aytishdiki, o'sha teng bo'lib qolsa ham tahorat qilinmasin. yo'yo suv kam degan hisobga o'tilaversin. Tepa teng yarmi suv, yarmi boshqa bir toza narsa, suyuqlik bo'lsa ham, rangi o'zgarmasa ham, ta'mi o'zgarmasa ham, lekin tengma-teng suvga bir narsa qo'shilib qolsa, ehtiyotan e, suv mag'lub, suv kam degan hisob bilan tarat qilinmagani yaxshi. Hada idza lam yakun alladhi khalatahu mimma yuqsadu minhu ziyadatu nazafa. fa in kana mimma yuqsadu minhu zalik va yutbahu bihi aw yuqalatu bihi kama as-sabun wal ishnan wa nahwihi yajuzu at-tawaddu bihi wa in taghayyara lawnu al-ma' aw ta'muhu aw rihuhu li'anna isma al-ma' baq wa zada ma'nahu huwa at-tathir biz bu gapimiz ya'ni bir narsa aralashib qolsa der ekanmiz o'sha aralashgan narsa suvga odatda qo'shiladigan e, sovunga o'xshagan narsalar bo'lmasa deyapti. Ya'ni yana ham yuvganingizda, yuvgan joyingizni, qo'lingizni yo bir narsani tozaroq qilishlik uchun suvga qo'shiladigan narsalarda aralashish haqida gap ketmayapti. bu yerda gap o'sha sutga o'xshagan, sirkaga o'xshagan ular bilan odatda o'shalarni qo'shib yuvilmaydi bir kiyimda yo qo'l yuzini. Ular bir taom, shunaqa narsalar. Endi ba'zi narsalar borki, o'shani suvga qo'shib turib, yuvilsa kir yaxshiroq chiqadi, narsa yaxshiroq ochiladi deb qo'shiladiganlari bor. Ular qo'shilib qolsa-chi? O'shan bilan pishiriladigan, ya'ni suvga qo'shib qaynatiladigan yo suvga aralashtiriladigan, masalan, sovundi suvi yo shunaqa ishqorlar, shundan ishqor degani, ya'ni nimani e, yuviladigan narsani masalan, e, qo'lingiz yog'lama bo'lsa, qo'shadigan narsalar bor-ku, parashoklar har xil. Mana shunga o'xshagan narsalar bo'lsin. Ular bilan tahorat qilsa bo'lar ekan. Bu yerda bir narsani aniqlab qo'yish kerak. sovunni suv degan gapni bu kishi hozir u 5-600 yil avval aytayaptilar-da. Bizdagi hozirgi sovun degan so'z ayni u sovun emas. Ya'ni sovunni masallig'i toza narsa bo'lishi mumkin. Albatta musulmonlarning diyorida o'shanday bo'lib kelgan. O'shaning uchun u suvga aralashish bilan u e, haromga aylantirmaydi. Ammo sovunda o'zida shubha bo'lsa, hali go'shi yilmaydigan hayvonlar itni yog'imi, shunga o'xshagan narsalarda aralashtiradi degan gaplar bor. Albatta bu harom qiladi. Demak, biz sovunda suv der ekanmiz, ha bo'laverar ekan hozirgi sovun degani emas bu. Shu sovunda asli o'zi toza sovun bo'lsa, o'shan bilan e, o'shani solib suvni qaynatilsa, ko'piklanib turgan bo'lsa ham, o'sha bilan tahorat qilsa bo'laveradi. garchi deydi e, suvni rangi o'zgarsa ham ta'mi o'zgarsa ham hidi o'zgarsa ham haligi sovun bilan chunki bu yerda suv degan ism turibdi balki suvni toza qiluvchiligi yana kuchaydi suvni o'zi bilan yuvsangiz chiqmaydigani haligi sovun qo'shganingizdan keyin chiqadi va kadalika jarati sunnati fi ghaslil mayyit bil ma'il maghli بالسدر والحرز فيجوز الوضوء به إلا إذا صار غليظا كالسويق المخلوط لأنه حينئذ يزول عنه اسم الماء ومعناه أيضا ولو تغير الماء المطلق بالطين أو بالتراب أو بالجص أو بالنورة وبوقوع الأوراق أو الثمار فيه أو بطول المكس يجوز التوضؤ به لأنه لم يزل عنه اسم الماء وبقي معناه أيضا مع ما فيه من الضرورة الظاهرة لتعذر صون الماء عن ذلك shuningdek sunnat joriy bo'lganki ya'ni e, o'ligini yuvishlikda mayitni yuvishlikda shunaqa <clears throat> xushbo'y giyohlarni isiriqqa o'xshagan ishqorli giyohlarni qo'shib suv qaynatib yuvishlik sunnatga muvofiq yuvish ekan yaxshiroq tozalab yuvishimiz uchun demak o'sha narsalar qaynatilgan suv biz mayitni yuvsak, o'shani g'usl qildirgan bo'lamiz. O'sha bilan poklanadi. Keyin toza kafanga olinadi. Demak, o'likni toza qilgan suv tirigini ham toza qiladi. Demak, o'shanday suv bilan tahorat qilsa ham bo'laveradi. Ammo o'sha biz suvni yaxshiroq kir chiqaradigan bir narsani qoshsak yu u suvdan ko'payib ketsa o'sha narsa. yoki boshqa bir narsa qo'shsak-da, suvimiz loyiqa bo'tqaga aylanib qolsa. Masalan, talqon qo'shilsa suvga. Halol narsa. E, lekin u suvmas endi bir e, qo'yuq narsaga aylandi. Mana bunda albatta tahoratga bo'lmaydi. Chunki undan suv degan ism ketadi yerda, suv emas u. Ma'nosi ham ketadi, suvli ma'nosi endi ovqatga aylanadi. Agar endi mutlaq suv juda muhim bir joy bu yer. Mutlaq suv loyqalanib qolsa, loy bilan o'zgarsa. yo tuproq bilan, tuproq tushib, loyqa bo'lib qoldi. Yo gipsmi, ohakmi, e, navra Navra degani o'shanaqa bir e, mayda kukunki, o'sha bilan masalan tuklar ketkaziladigan E, yoki barglar tushdi, yo mevalar tushdi suvga. Yo suv o'zi uzoq turganligidan, shu narsalar sababidan suvni E, rangi o'zgarib qoldi. Balki mazasida ham o'zgarish paydo bo'ldi. Bu narsalar tushib uzoq turib qoldi, hidlanib suv sarg'ayib ketdi, shunga o'xshagan. Shular bilan tahorat qilsa bo'ladimi shu suv bilan? Tahorat qilsa bo'ladi. Toza boshqa suv bo'lmasa, tiniq suv bo'lmasa, yangi suv bo'lmasa, o'sha eski suv bilan, mana aytilgan narsalar aralashgan suv bilan, ya'ni loyqa suv bilan tahorat qilsa bo'ladi. Chunki suv nomi yo'q-da undan. suv deymiz uni ham. Faqat tiniq emas, loyqa suv bo'lib qolibdi yo sarg'aygan suv bo'lib qolibdi, eski suv bo'lib qolibdi. Demak, suvni ma'nosi turibdi ekan bunda. Bu yerda ochiq muhtojlik bor, nochorlik bor. Shunda tahorat qilmasak, boshqa suvimiz yo'q. Bundan tashqari mana shunday bo'lmaslikni iloji yo'q deydilar. Bu ham o'sha zamondan kelib chiqqan gap bo'lsa kerak. Suvni bundan saqlashni iloji yo'q deyaptilar. suv odatda o'sha hovuzlarda boshqalardagi suvga mevalar tushadi, barglar tushadi, loyqa suv quyiladi, boshqa bo'ladi. Demak, suvni bundan saqlay olmaymiz. Haqiqatan shunday. Lekin bizda sharoitlar bor zamonamizda. Saqlashimiz mumkin. Ustini yopadigan, alohida idishlarga olib qo'ygan. Demak, bunaqa suvlar bo'lsa, albatta o'shalar bilan tahorat qilinadi. Unaqa suvlar bo'lmasa, toza suv bo'lmasa, tiniq suv bo'lmasa, hozir aytilgan, zikr qilingan sifatdagi suv bilan ham tahorat qilish mumkin bo'ladi. Bu mavzu davomini inshaalloh kelgusi darsda o'qiymiz.